Macedonia needs hundreds of leaders На in the church. Македонија требаат стотици лидери низ црквите. And therefore, um, you find yourselves among the first, you know, 20 of them. И еве, вие сте меѓу првите 20-тина. And so we need to really work hard over the next few months and years on how we develop leadership within, within Oasis. И така во, во Скопна или црквите, на оаза црквите, треба да развиеме, да, да најдеме начин по кој начин ќе се подигаат тие лидери и стратегија по кој што ќе се прави тоа нешто. And luckily for me, I was at a conference last week. И среќа што минатата недела вика јас бев на една конференција. I was talking just about that very thing. И точно за тоа се збореше на конференцијата. So I'm going to give you the notes they gave me. И сега вика уствари тоа што таму се збореше, јас ќе ви ги дадам белешките од таму. So for those of you who don't speak English, that's not much help. За тие што не зборувате многу англиски, нема да ви биде баш од помош. But people can translate it for you and give it to you но некој може да ви помогнат со преводот за да ги имате сите. So I want us to be very practical about um, how we develop as leaders. А, така како лидери, како ние ќе развиваме And what kind of church? Како ние ќе се развиваме како лидери и каква црква? What kind of church we need to build that encourages people to become leaders? И каква црква ние како лидери ќе градиме кој што ќе ги охрабрува другите за да подигаат лидери? Because the challenge to have leaders is the same whether you've got a church of 50 Ако сте лидер, не е важно дали црквата ви е од 50 луѓе or 5 или 5 луѓе or 500 или 5 500.000 или 5000 предизвикот за секој лидер е ист. You're always you're always lacking leaders. Секогаш ви требаат уште и уште нови лидери. Because when you've got a church of 500 Затоа што ако имате луѓе 500, You 500 might- луѓе, you might have 100 people in leadership, тогаш може да имате 100 луѓе во лидерството, but you probably need 150. а, но најверојатно потребни ви се 150 лидери во така. So the truth is, we're going to talk a little bit about. I'm going to give you these notes in a minute for those of you who can read them, Ќе ви дадам белешки за тие што со англиски читате. and uh, we're just going to pick it apart. And then I want us to have a conversation about it. I want you to maybe ask about it. I want you to talk about how we can make it work in your culture. Сакам да разговараме за вашиот поглед од вашата култура, по кој начин може да се развива, за тие точки за кои што ќе зборуваме идеи ваши. You know, and uh, just try and be practical about it. И да бидете практично да го разгледуваме тоа нешто. Because I think sometimes we have to change the ethos of our of our leadership development. Mm. Ethos. Ethos, Ethos. Ethos. Ethos. Ethos. понекогаш Oh, felt come like on, that. I you're felt late, like aren't that. you? Yeah, yeah. А, so say that again, Nice to please. see you. Sometimes we have to change our e- our attitude to make the thing work properly. Значи понекогаш треба да ги сменеме нашите навики за да правиме да направиме работите да функционираат правилно. But first, I want to give you a great website where you can get teaching on leadership. ќе ви даде една веб страна каде што можеме да се подучуваме за лидерството на англиски е. So it's ronedmondson.com. Roden Ron Edmondson. We will pass it by later. Yeah, yeah. yeah? Rod Edmondson. He's a he's a Rod or Ron? Ron. No. Ron. And he's a ronedmondson.com. And he ah. he's a leader in the states. Тој е во Америка. And he does a blog on on leadership. И тој прави вакви зборува за лидерството. And he gives like 10 points or 7 points. И по начинот по кој ќе даде 10 точки или 7 точки. it's just really helpful. И на вистина е од голема помош тие точки што ги дава. So I'm going to give you one right now, okay? Еве, една на пример. Eight dangerous leadership traits that will wreck your ability to lead. Уф. Осум опасни точки каде што ќе ве спречат, ќе спречат да вашата возможност да водите правилно. Make sense? Yeah. Okay. Eight dangerous characteristics. Yeah, да, од кои што треба да се пазиме. Тие се карактеристики како лидери кои што не треба да ги имаме, што нема да водиме правилно. So here's what he gives us. One, immoral character. Првата карактеристика која што не треба да имаме како лидер е иморален карактер, неморален. Неморален. Immoral. Yeah. If your character is flawed, then your leadership will be flawed. Ако вашиот карактер е а, разводнен, слаб, такво ќе биде и вашето лидерство. Secondly, assuming everyone supports you. <laughs> Второ е се лажете ако мислите дека секој ќе биде на ваша страна и ќе ви дава поддршка. You know that's a really big one for a lot of people. Тоа е нешто големо за многу луѓе. Um, it says leaders, leaders seldom hear the complete story. They don't hear all the story. They don't get all the picture. Обично лидерите вика си прават мала слика, ја немаат целата слика на се што се случува. There will always be people who come to you and say, I have heard so and so say this. Секогаш ќе има луѓе што ќе дојдат и ќе ви кажат, знаеш што, слушнав така и така рече тој. And you'll say to them, who? Who do you mean? И ти ќе му речеш, а за кој, на кого мислиш, кој рече така? And they'll така? say, I don't want to say. И дека, а не сакам да кажам кој ми каже. That's part of leadership and you mm -hmm. need to understand that. Тоа е дел од водството, од лидерството и треба да го разбереме тоа нешто. Thirdly, assuming everyone understands what you said. И си мисли трета точка е вие си мислите дека секој ве разбира што кажувате. Most trouble in church is caused by misunderstanding what somebody said or meant. Најголемите неприлики се случуваат во црквата кога од недоразбирање, од некој што си мислел, некој што кажал. We think that because we said it, everybody understands it. Ние мислиме дека ако јас кажав така, сите ме разбераа правилно. And the truth is, half the people have no idea what you're talking about. Но вистината е дека пола од луѓето можеби немаат идеја за што And зборувате. when you when you know that, that helps you Mm. А кога вие го знаете ова како информација ви помага на вас. Because it means you have to keep communicating to Што значи ви дава за право да продолжите да комуницирате за налогите да им стане јасна порака. Number four, continually avoiding conflict. А, постојан, број 4, постојано одбегнување на конфликт. Conflict never ever ever ever goes away. Конфликтите никогаш, никогаш нема да се отргнат. until it's dealt with. It will cause strife. It will cause trouble Се somewhere. додека не се реши конфликтот, ако се одбегнува, тој постојано ќе се повторува. Мора да се реши. Five, pretending to have all the answers. Под број 5 си мислите, се преправате дека ги имате сите одговори на се. Знаете се. There's always a temptation when you're leading something to feel that you have to have the answer. А, секој пат е како искушение на лидерот да мисли дека водиш и затоа ти знаеш се. Лидер мисли дека треба да ги има сите. А, така. М, Лидерот мисли дека треба да ги има сите одговори. He has the answers. Yeah. He Or, has or the part answers. of him, the other side. Great, great, great leaders invite input from other people who know more than they do. А, големите водачи дозволуваат другите големи водачи да им зборуваат во нивниот живот. And by doing so, they bring people with them because people will trust them. И со таа дозвола да им се зборува во животот, тие ги поведуваат другите луѓе со нив зашто им веруваат. I don't know what number on, but number six. six. Allowing, allowing friendship to derail progress. А, дозволете му на пријателството да напредува. Some leaders get put friendship before what's good for the church. Некои лидери го ставаат пријателството меѓусебно пред она што е добро за црквата. And instead of having the hard conversations, и наместо понекогаш да се водат можеби и тешки разговори, they go round in circles. Тие одат се вртат само во круг. Because sometimes the leader has to say, hey, this this needs to change. Затоа што понекогаш лидерот треба да каже, ово нешто треба да се промени. And they need to say to the friend who they appointed in a position. Дури тоа и да е пријателот кој што е поставен на висока позиција When you have to tell the guy who's worked with you for eight years it's time for them to leave, Кога на човекот кој што работи со вас 8 години треба да му кажете време е да си одиш, it's hard тоа е тешко, because your friends, би- бидејќи вие сте веќе пријатели, your wives are friends, вашите жени Your се children are пријатели, friends. децата се дружат and all of a sudden you have to say, hey, it's time. и одеднаш ти треба да му кажеш време е It can be really hard. и They're not тешко friends е. any longer. Well, yeah. Well, the, the truth is, if you do it right, they can still be friends. И вистината е, ако а, пријателско пријателството е вистинско, тоа ќе си остане. Um, two more. Uh, refusing to let go of control. А, следната точка е да одбиеш, да дозволиш да контролираш. Одби... А? Да се се сака и играе? да се контролира и понатаму, да не сака да ослободи други. Да, да не сакаш да ослободуваш други. Um, when a leader doesn't delegate, he's, they limit the control and the growth, they limit the growth of, of the, the organization. А, по таков начин лидерите го, го стопираат Кога растењето. лидерите не сакаат да делегираат, го стопираат развојот на организацијата. Have you been corrected? Don't you? Yes. Okay, that's fine. Um, you know, um, and then Oh, of finally, um, we can live in the past. We can live. In the past. Living in the past. is the Аха, thing. живењето во минатото е една од грешките кои што лидерите имаат. Living, uh, you know, being a leader is about always living in the future. It's about thinking where are we going, how are we going to get there, what's Да going to се happen. биде лидер, се мисли како да одиме во иднината, што да направиме понатаму, како да биде. And sometimes when the thing you're leading makes you wish that you were back there. <laughs> И ако некогаш додека водите посакувате да сте некаде таму кај што сте биле, but you need to keep your eyes on what's going forward. Но не заборавајте да го држите поглед на тоа што доаѓа. So just a little block, great, isn't it? Тоа е неколку mm. точки од овој човек кој што helpful stuff. Ron Edmonton. Помага да разбереме. And he does them on marriage. тој зборува исто за бракот. good stuff for people. За бракот и за водството. Uh, yeah, when he talks about family, he'll talk about kids as well. He does За some great деца, stuff in bringing up children. семејство, како да се растат децата. Um, so I just want to give you that because actually there are great resources for you as developing leadership. Now, okay. А, а, има тука, значи, многу кај што може да исцрпите од ова информации за водачите. Um, I'm going to give these to people. You might have to share them. don't you? You can read English, so you're there. <laughs> I don't think you can read English. Yeah, <laughs> yeah, okay. One. Anybody read English? You can share. Um, um, okay, this is just. Um, I heard this guy last week, Michael Fletcher. А, минатата недела го слушав овој That's not the човек. same bit of paper, sorry. Not the same? No, no, it's another one. so- А, окей. Окей, ам- You can look over mine. Добре. Um, and what he says is, and I just think this is what I really want us to discuss because um, if we're going to develop leaders uh, uh, among, because we're trying to think a bit strategically here, you Ту, know, а, сакаме да мислиме малку стратегишки и с- а, со стратегија и, с- и ако тука се развива лидерство помеѓу нас, we need to create an atmosphere, a culture that raises up leaders. треба да, да, да направиме, да створиме една таква атмосфера. Um, so this is what we're going to do. Firstly, every person has a calling from God. Прво, секој човек има повик од Бога. We've got to believe that. We've got to hold on to that for ourselves and for everybody who comes through the doors of our churches. Ние треба да го веруваме тоа за секој еден од нас, себе си и за секој еден друг што ќе дојде во, во црква. And the calling from God, listen, is not about us and И about our church. повикот од Бога треба да запомнеме не е за мене, за нас или само за нашата црква. The calling of God is about the kingdom of God. Туку повикот од Бога е за царството Божје, не за мојата црква. We need to believe in the unique calling that God has on people and develop it for their sake. Ние треба да веруваме за уникатниот повик кој што Господ го има за секој човек и за тоа развивање и растење. Uh, you know, and it calls us the philosophy, the philosophy of ministry. И тоа всушност се вика филозофија на служењето. The second one is that the role of the church is to create an environment where people can discover and mature in that calling. Значи, второто е Улога на црквата. Улогата на црквата е да направи една атмосфера каде Божите луѓе ќе ги од ќе се откриваат, а, ќе растат, а, ќе го откријат својот повик, ќе растат во, по- во тој повик и на крајот ќе бидат екипирани да го променат светот. Come on, that's great stuff over there, Johnny. Um, you know, it's a big sentence because you know we need churches that will um, help people to feel fulfilled personally. На нас не треба црква со луѓе кои што се исполнети целосно. Исполнети. Исполнети. Okay. because we need we need people. You know, we, very often what happens in churches is that we get so focused on our mission, yeah. we forget that people have a purpose in God. понекогаш ние толку сме фокусирани на нашата мисија во црквата што забораваме дека луѓето имаат Божји повик секој индивидуално. And people need to realize that the church is the most positive place for them in the world to develop in any respect. И луѓето треба да разберат дека црквата е најпозитивното место каде што тие ќе може да се развиваат во секој аспект од животот. And that if we can equip them and give them faith to succeed in whatever of life they have, И ако ние ги екипираме и помогнеме да веруваат дека може да постигнат се за кои што се повикани во животот, that will not only strengthen them, but it will strengthen the church. Тоа не само што ќе ги засили нив, ќе ги зајакне, но ќе ја зајакне целата црква. So we don't just want leaders so that the church can get better, Ние не сакаме лидери само за еве црквата да биде подобра. We want to train leaders so that society gets better. Ние сакаме лидери за целото општество да стане подобро. So that the world is changed by by people who are on fire for God. И така светот ќе се промени од луѓето кои што горат за Господ. Number three is that we should believe more for people than they more about people than they do about themselves. Да. Под број 3 е точка каде што ние треба да веруваме во луѓето повеќе отколку што тие самите веруваат во себе. And this is a great line. Faith, not love, is the world's greatest change agent. А верата, не љубовта, faith, not love is the world's greatest change. Yeah. Вика верата, а не љубовта е таа која што е во светски рамки е агент на промена во светот, така, Зоки? Со што најмногу променува. Најмногу променува. Because we need to believe more in the potential of people than they do themselves. Зошто? Затоа што ние треба да веруваме во потенцијалот на луѓето повеќе од колку што тие самите веруваат. See the fact that Angel has asked you to be here tonight. Еве, фактот кој што за кој што Ангел ве повика да бидете вие тука вечерва. Means that he believes in your potential to be a leader in the kingdom of God. Значи дека тој верува во вашиот потенцијал дека што вие можете да бидете водачи во Божјото царство. Amen. Amen. And we need to, to, to start to believe that about the other people who come because here's the truth. Um, Ние треба да го веруваме тоа за другите луѓе. <laughs> um, you know, though, if we don't believe in one another, then the, the world will never be drawn to us. Зошто? Затоа што ако ние не веруваме еден во друг, светот никош нема да можеме да го привлечеме. The church, the church is in the business of transforming people's lives from all kinds of situations and bringing them into the purposes of God for this church and for this world. Бизнисот на црквата е да ги променува луѓето. Yeah. И да ги променува животите на луѓето Amen. So we can transform the world. Yeah. и така тие променети ќе го променат светот. Амен. Браво. God that. I'm not even going to try uh, anthropology, must <laughs> I? Come on. Can you do anthropology? Yeah, yeah, no, no, no. Everybody, come on. Oh, yeah, okay. Bring it on. Show 'em. <laughs> Fourthly, and this is a real big one for Macedonia. It's a big one for every church, but it's a big one for Macedonia. Everything you need to reach your city is already in the house. Се што треба да го достигнете, веќе е во во домот Божи, веќе е тука, веќе постои, го има. See, even in in uh, in Skopje, Дури и во Скопје, everything that will come into your church is going to come out of you too. се што ќе дојде во црквата ќе дојде преку нас. Because as you live up to what God's put within you, you will draw people alongside you who can then be released in what God's put in them. Затоа што ако ние живееме по начинот по кој што Бог не повикал, другите ќе бидат привлечени и а, и ќе до. Ќе дојдат и ние треба да инвестираме во нив за тие да почнат да го живеат тоа за кој што Бог нив ги повикал. See, this is this is a real philosophical issue. Ова е навистина филозофско дело. Because if we don't believe this, зашто ако не го веруваме ова, then what happens is we look everywhere else to fill the resources for our church. Ние ќе бараме на секаде на друго место за да го подполниме тоа што ни треба во црквата да го најдеме. Now don't get me wrong, there are always gifts that come into the church, like Tony and Norma. Well, секој пат има и како нешто како подарок што ни се нуди во црквата, како норма и тони. They can come and minister into the church. Кои ќе дојдат, ке служат во црквата. But if we're always thinking that we could only do this ministry if we had so and so. Но ако ние секогаш мислиме, о, јас ке успеев ако тони дојдоа, ако тоа се случеше, ако таму нешто видеше. Then we we miss the point. Тогаш ние ја губиме смислата. You see, when I look in this room, what do I see? Кога јас сум во оваа соба гледам што Potential. што можам да видам. Yeah, we have to see that actually God has raised up people like you Гледам дека Господ подига луѓе како вас to transform Macedonia with the gospel. да ја трансформираат Македонија со евангелието. We, we don't need, we don't need, we'd like, but we don't need everybody to come and do it. We can do it ourselves. А, може, не ни смета, но не мора да мислиме дека треба сите други да дојдат за тоа да се случи, еве на нас. It says build a majority of leaders from within your own church. И вика, најголемиот дел од лидерите што ги подигате, нека бидат луѓе од вашата црква. That's a big challenge to all of us. Тоа е голем предизвик за сите нас. But I think, you know, Stuart said last night, you know, 90% of, or probably 95% of the leaders in our churches have come up from within the church. Within. Yeah, within the church. А, како што Стюарт синоќа зборовме, тој рече дека 95% од лидерите во црквата се од нивната црква. They're passionate and they're, they're ready. Тие се страствени и спремни. At number five, value character over anointing. Over. Over anointing. Понекош, не, понекош. Вреднувајте го карактерот. Вреднувајте го карактерот, е така. Карактерот се вреднува повеќе од помазањето. He, uses an American phrase which is great. Anointing can come in a microwave. Има една една поговорка и вика а помазањето може да дојде во микропечка. <laughs> Yeah, but character grows in a slow cooker. Yeah. И инстантно да биде, но карактерот вика расте во во обична печка, mm. во рерна, се готви. Sometimes we get very impressed by anointing. Понекогаш ние сме знаеме да бидеме импресионирани од луѓето од нивното помазание. And we give people more authority because of anointing than because. И така им даваме авторитет на луѓето заради тоа помазание што го имаат. But authority comes through character. Но авторитетот доаѓа преку карактерот на човекот. Не преку помазанието. I you know, we all know terribly anointed people who are very <laughs> lacking in character. Зашто ние знаеме многу луѓе кои што знаат да бидат помазани, но карактерот им е многу слаб. And the problem is it takes much longer to um, to test character than it does anointing. И проблемот е тоа што да се тестира карактерот на човекот да се покаже е многу потешко, зима многу повеќе време од тоа да се покаже помазанието. Затоа Пол му вика на Тимотеј, не се брзе во полагањето на раце. Because character takes a longer time to prove. Затоа што за некој да се докаже како карактер е потребно многу повеќе време, му треба печка. But listen to me, it doesn't take years. Но но тоа не значи дека години ќе поминат. We don't have to keep people, you know. Um, I, I, used to, I remember going to my first church in Stoke, А, ке даде еден пример кога за одел во неговата прва црква, and the ye- I was 26 years дед old. вика 26 години, The next youngest person was 42, и следниот после мене млад беше 42. and he had been saved for four years, И тој беше спасен 4 години and they were just letting him shake hands on the door, И го, тој беше човекот кој што поздравуваше на врата. And they referred to him as the young lad. И зборуваа за него, тој беше како младиот дечко. Because they were testing him. Затоа што се уште го тестираа. <laughs> I was surprised he stayed. Јас веќе сум изненаден што тој уште и беше таму остана. Because he had proved his character hundreds of times. Затоа што тој стопати до тогаш беше си го покажал неговиот карактер како што. So we don't have to put people through purgatory, you know, through така hell. Така да не треба ние што се вика луѓето да ги измачуваме, демек да си го покажат карактерот, не треба толку време да ни одземе. Um, this is a bit more, uh, this is a bit difficult. You've got to get um, your attitude to serving right. You say that. Треба ваши, вашиот а, став да биде правилен. Some leaders give the impression of like this. They say, I am great, so you serve me. Некои лидери дават ваква импресија. Јас сум чудесен, затоа ти ќе ми служиш мене. Or they say, I serve you because I am great. <laughs> Или <laughs> ќе речат, јас ти служам на тебе, бидејќи јас сум чудесен. what they should say is, when I make others great, then I become great. Или, сушност тие би требало да речат, кога другите ќе ги направам чудесни, тоа значи дека и јас сум добар. The job of the church is to lift other people up. Работата на црквата е да ги подига другите. The job of leaders is to lift other people up. Работата на лидерите е да ги подигне другите. And then finally he says, create an environment where failure is not fatal. Fatal. Fatal. -huh. Yeah направете вика еден еден една атмосфера каде што некој ако падне тоа нема да значи за него готово смрт крај. You know sometimes it, it feels like when people try stuff in church and get it wrong It's like it's unforgivable. Mm. се случува во црквите ако некој направи нешто погрешка, готово, крај, тоа е неопростив грев. and sometimes we don't help ourselves because we all stand up and say, The Lord has spoken, I'm going to do this. И понекогаш вика знаеме да станеме и да речеме ете Господ ми зборува, јас вака ќе направам. And then nothing changes, И ништо нема да се промени and we look stupid, и ние изгледаме глупаво and everybody dismisses us. и сите не избегнуваат. So after a while as a leader, you learn to say, This might be a good idea. И после некое време како лидер, наместо да станеш и да речеш, еве Господ ми вика, ќе почнеш да викаш, Може би ќе ова е добра идеја што ќе ја споделам. You learn to say does this feel good to us and the Holy Spirit. Почнуваш да научиш како да викаш овоа ми изгледа добро на мене и на Светиот Дух. And then if it goes wrong, there's no there's no you know come back, there's no dismissing yeah. И ако тогаш се случи нешто погрешно од страна на лидерот, тогаш нема да бидете избегнувани, зашто нашиот пристап би бил Okay, so I want you to take two minutes and I want you to talk among yourselves and ask yourself what stops us creating this atmosphere in our church culture. And then we're going to ask questions, okay? А, за вака две минути да си позборуваме еден со друг и што е тоа што не спречува ние да направиме една ваква атмосфера каква што треба во црквата. Okay? А, Do they all атмосфера, understand? атмосфера најверојатно како што јас го разбрав, во која што нема да бидеме оттргнати, атмосфера во која што лидери ќе бидат подигнати, атмосфера во која што ако некој падне нема да значи дека е. О... Мартов, што е тоа што не спречува ние да направиме една добра црковна атмосфера каде луѓето ќе бидат подигнати? that was a long Yeah. sentence. Go, you're preaching, tell me. It's like, you're adding to my message, weren't you? Just, <laughs> She- she's better than you. Oh, yeah. But <laughs> did you say something like, just humour the Englishman, we'll all pretend and then we'll come back? okay, so have a little discussion among yourselves. What, what do you think needs to change to help you reach that? Yeah. Значи, што е тоа што треба да се промени за во црквата да има една позитивна атмосфера како од која што веруваме Бог би сакал да да биде. So what kind of things do we come up with that might stop us And they have no having space. this culture? Значи, кои се работите кои што не стопираат да ја имаме оваа таква култура да ја наречеме во црквата? All speak at once, come on. Ah, hang on. Ајде. Тоа при вас е лоши искуства од минатото. A bad past experience. Okay. On Yeah. both, on both sides. Yeah. Leaders and Yeah. followers. А, лидери и водачи, значи ли- и ем од страна на лидерите, ем од страна на следбениците. So you've got to press through that, haven't you? Because if you're going to get the culture right, you've got to go through the bad experiences. And I think Значи, ако треба да се треба тој момент да се надмине, ако сме имале лоши искуства, And so sometimes you have to be honest about that within a within a culture. You have to you have to say to the group, "Hey, we did that badly. We're going to try and do it better. Да, значи за тоа нешто да се надмине, треба да се биде искрен со групата и да се комуницира отворено. Луѓе, во минатото сгрешивме, направивме вака, но ајде сега да го направиме поинаку. Because uh, that does two things. That uh, one that uh, shows that you're willing to take responsibility. И тоа покажува две работи. Едната е дека вие до, uh, преземате одговорност. secondly, it gives people opportunity to hope again and say, hey, we can work again with this. И преземате одговорност за грешката и од страната на луѓето тие ја добиваат вашата доверба, каде што викат добро е, сега можеме повторно да работиме заедно. Okay, what else do we have? Time now. Come on. Clear uh, weak communication, poor communication. Okay. А Слаба комуникација. And not listening uh, others' opinion. Без да се слушаат другите мислења. Okay, that's back to what we said about Ron Edmondson, thinking that people understand you when they don't. Тоа е Thinking што that го you have people зборувавме support when you преска, каде што водачите можеме да мислиме дека луѓето не разбираат, без да не разбираат, дека не поддржуваат и без да е така. You know, Rick Warren talks about the Nehemiah principle, doesn't he? Рик Ворен а, зборува за принципот на Неемија. Every 28 days, you need to talk about what's important. Секој 28 ми ден треба да зборувате, што е важно. <laughs> But it means that you've got to regularly remind the church what kind of church you want to be. Тош значи дека треба постојано и постојано визијата што вика Ангел да се комуницира на црквата каква црквата би требало да биде, да се подсетува. And it means that you have to show that in how how you work. И тоа треба да се покаже по начинот по кој што се работи. There's no point saying we want a church that releases leaders. Нема поента да се кажува, ете, ние сакаме црква која што ќе ослободува лидери. А да треба да поминат пет години за од некој да се побара да направи нешто во црквата. Because what you're saying is we value you as long as you sit there and do nothing. А всушност ние ако правиме така, ние едно кажуваме, ама друго збориме. Значи, тоа значи дека седи си тука и ние те оценуваме таков, ама седи си и молчиш. And in England and the West, that means people just disengage with church. А, uh, на запад тоа значи дека луѓето само се како венчани за црквата. Because they want to be involved. Бидејќи сакаат да бидат инволвирани. Okay, what else do we have? Anybody? Нешто друго, некој што има нешто идеја? А, што не спречу да направиме обратна атмосфера. А тоа што беше повеќе комуникација и споделување на идеите и плановите заедно. Communication and sharing between us the ideas and the plans we've got. Okay. So if you don't do that, it's very hard to have this. Yeah. Ако не го правите тоа, многу тешко ќе го постигнете. Not being intentional about leadership on both sides. Okay orders to grow, leaders to work to multiply Кажи го на македонските мол? Значи да се биде со намера, свесно да се, е како сега, планира такви настани кај што луѓето ќе се подигат у лидерство, ќе се обучуваат у лидерство. Тоа значи од двете страни не само лидерот да зема да одговара, кој и луѓето да барат литература, да барат значи да се лидерство. For literature. and Wilka says and to give ideas. I think, yeah, for sure. I think it's, um, uh, I don't think I read this one. I, gone through? Оти нели сите сме со различни способности. We are all Треба, different with different abilities. Yeah. и треба и друго мислење And да we need се different opinion as well to be given. не може само од лидерот You биде can only Мислењето get и the став. opinion by the leader and his uh, at- way Attitude. of thinking, attitude. I think when I, I mean, I grew up in, I've been in Pentecostal churches all my life. And when Цел I, живот растал во Пентекостална црква. and when I was, when I was young, the leader was the kind of person who cast vision И кога бев млад, лидерот беше тој што ја кажуваше визијата and who everybody Те борише. И секој го праше тоа што тој ќе го кажеше. Leadership has changed now. Но сега водството се променува начинот на водење. The vision of a leader. Визијата на лидерот is really to release his people to do what God's called them to do. Е сушност таа тој да ги ослободува луѓето во повикот кој што тие го имаат од Бога за нивниот живот. Number, six says, do not build people to build the house, to build the church. Не ги многу добро, да, и дека не градете луѓе за да, ја, да го градат домот. Yeah, build people and the result will be that the church gets built. Градете ги луѓето така што додека ги градите нив, црквата ќе биде изградена. And it's about listening to people's dreams. If people, А, тоа значи да ги слушате соништата на луѓето, because if people are kingdom oriented, затоа што ако луѓето се царски ориентирани, their dream might be to build a great business that practices biblical principles. може би нивниот сон ќе биде да градат големи бизниси каде што Ќе го градат царството. кои што ќе го градат царството. That is a witness to the kingdom. И тоа е сведоштво за Божјото царство. And people will come to the church because they're attracted to the business. И луѓето ќе дојдат во црквата бидејќи се привлечени од бизнисот кој што се гради. And it's, it's a different mentality for leaders. Тоа е еден друг менталитет на лидерство. Because we have to stop looking at people as our resources Затоа што ние треба да престанеме на да гледаме на луѓето како наш извор. And look to release them to the kingdom to their kingdom purpose. Но да ги ослободиме во Божјото царство и и него и повикот ниве. And we build them for their own sake, not for ours. И ги градиме луѓето за нивно добро, не за наше. Mm. And that's a challenge to us as pastors. И тоа <laughs> како пастори за нас е предизвик. Because sometimes we think the whole world is about our church. Затоа што ние мислиме понекогаш дека светот се врти околу нашата црква. And it's not. Но не е така. But it's it's hard to remember that sometimes. Ама треба тоа да го запомнеме и тешко е. And and we need people to say to us, you know. И потребно ни е луѓето да ни го кажат понекогаш да не потсетат. And my observation is that's, that's a cultural change that is coming to Macedonia. И јас мислам дека таа е една културна промена која што веќе доаѓа во Македонија. The way Angle led 20 years ago or 15 years ago, А, Начинот по кој што Ангел водеше 15-20 години во минатото, he can't do five years from today. he can. He won't be able to carry on. Нема да That's the продолжи change. така во следните, нема да може така да продолжи во следните 5 Because години. people won't follow that model today. Затоа што таков модел денес нема да се следи. So we always have to be reinventing. И затоа треба да се прилагодуваме. Okay, um, any other any other points and then we're going to move on. I just thought of jealousy, really. Uh, само помислев вика на љубомората како еден. If да. you start raising one person up, other people get jealous. Why can't I do mm-hmm. that? Ако почнеш да се грижиш да, подигаш една личност и да го ослободиш, некој друг може да каже, о, зашто во него се инвестира, зашто не во мене? Mm. Дури вика и кај пасторите, о, тој зборува проповеда подобро од мене. You know, my, I, I've just sent my, my I've just sent my second pastor to Germany to, to um, plant a church. А, јас вика го испратив мојот помошник пастор во Германија да да подига црква And maybe for the last two years, whenever Don preached, и во последните две години кога тој збореше, he got clapped. <laughs> за неговите му аплодира. I, I never got clapped. <laughs> <laughs> pastor become great. А, тешко е вика за еден пастор с- главен да го гледа поможникот пастор како е уште подобар. But I've recognized, see, here's the truth. My great desire for Dom is that he builds a better church in Cologne than I've got in Но, Derby. ќе ви кажам дека мојата најголема желба е за Доминик, така се вика, да направи по-добра црква од таа да. што Because да. Бидејќи неговиот успех е и мојот. успех. И треба да го имате тој менталитет. So you have to overcome competitiveness. Треба да се да се надмине таа надпреварувачки дух, љубомора. Да. Because I've I've uh, I've been preaching on something for months and no response. Зашто вика зборев со месеци на една тема, никој не одговараше. And then Paul Hudson shows up in my church. И тогаш вика Пол Хадсон дојде во мојата црква. And preaches a rubbish message. Една порка вика за никаде проповедаше. And everybody responds and gets saved and filled with the Spirit. И сите вика одговори позитивно на неговата порка And you have to be able to rejoice that, that God has combined with what Paul said to bless the people of your church and release them. И треба вика да се радувате дека тоа што Бог му го дал на Пол беше благослов на црквата на луѓето. And if you can't do that, then you won't create an environment that encourages people to И step ако forward. не, не знаат, не го а, живеете тоа така, тогаш не можете вика да направите една атмосфера во која што луѓето ќе го живеат тој таа нова култура на црквата. Okay, so any anything else anyone wants to say and then I'm just going to run through this and then we're done. нешто друго what? ако некој сака да каже и после уште нешто имам тука и ќе завршиме. Now we're your favorites, right? Да. yeah, yeah. Now we're what? Yeah, That's from Milani. Always, yeah. Especially if we've got it on video. Дури сега и снимено I и play that готово on my нема. church at week to weekend. This is how I need you to respond when I preach. Така ви ќе треба во црквата ќе им покажеме, така ви треба да одговарате на моите пораки кога Yeah, yeah. поведам. Okay, so um, the second sheet, let's just look at it and let me talk it through you. Ово е вториот лист што ни го даде. A church, no matter who leads it, will always reduce to the level of its infrastructure. Come on, read that. At church. Ајде деца, кожи. Црквата, кој да ја води, без разлика кој да ја води, секој пат ќе биде на нивото на как на, на инфраструктурата, на структурата што е изградена. На таа структура што е изградена. Една добојец, No matter how great the leader is. Сушност, што значи тоа? Без разлика колку и добар да е лидерот. If you don't set the church up to recruit and encourage leaders. Ако тој не ја постави основата така што ќе ги подига другите лидери. It won't do it. Нема да се случи. Your church will always hit a capacity regarding to one person if your system's not bigger. Ако црквата секогаш ќе го има капацитетот само како на еден водач без разлика на се. Secondly, it says that the infrastructure is systems and, and human be- beings, leaders. Инфраструктура, уствари што е? Тоа е систем и луѓе кои што се лидери. And the human part is the most important part. И од овие две работи, системот и луѓето, секако дека луѓето So се one of, најважниот дел. the, one of the things you have to consider if you want to develop leaders is what system you have for doing it. А, една од работите кои што треба да го развивате е додека ги градите лидерите, кој систем го користите? We've been talking about that today as we met in, in meetings, you know. Um, На состаноците го зборевме тоа денес ние. How, how do we take, you know, leaders within your church and encourage them to come into serving, doing what God's called them to do? Како ги зимате лидерите, ги охрабрувате и ги насочувате во насока во која што Господ ги повикал? Number three, to take a church to the next level you must build it as if you're already there. <laughs> Да, ga, да ја подигнете црквата на едно повисоко следно ниво, мора да ја градите така како да вие веќе сте таму. In other words, you've got to have a system that's bigger than you. Всушност, вие треба да имате систем кој е поголем од вас You've самите. got to have a plan that's bigger than you. План поголем од кој што сте вие. See, the minute we have a plan to plant churches in Macedonia over the next three years, А, во моментот имаме а, план да градиме црква за следните три години во Македонија. So we can do a couple of things. И така да можеме да направиме неколку работи. We can pray hard and give hard. Можеме да се молиме многу. And talk about what God's going to do. И да збориме за ете тоа Господ ќе направи. And we should do that. И треба да го направиме тоа. But we also have to make a system that raises up people and identifies cities where we can plant churches. Но исто така ние треба да направиме систем и да издигнеме лидери кои што ќе ги представуваат тие цркви за кои што ние се молиме да бидат изградени. Or otherwise the churches won't get planted. Или црквите нема да бидат а, подигнат, плантет, Um, Основани. основани. and I think that doesn't sound very spiritual, Може би не звучи многу духовно, but it makes the differences between success and failure. Но прави, но има разлика. Прави разлика меѓу успех и неуспех. Okay, number 4. Четри Successful churches, no matter what model they have, are constantly developing new leaders. You've got different. No, <laughs> No, I've just been missing out letters. Oh. Do you mean just? Say that again. Successful churches, mm -hmm. no matter what model, да. are constantly developing new leaders. Без разлика кој модел го имаат црквите, Добрите цркви. Успешните добри цркви подигаат лидери. And so that's a big challenge for for us. И тоа за нас е предизвик. Is in a year's time. Ако во една година, во следната година. Who else is going to be sat around this table? Би виделе ние кој друг ли ке седи тука на оваа маса? I can't I can't do that for you. Јас тоа не можам да го направам за вас. but you guys have got to start to believe enough in the people around you. но вие мора да почнете вер- да верувате и за другите луѓе околу вас. And sometimes you've got to stop. You know, I was interested when, when Stuart talked yesterday, yesterday about the, the disciples. А интересно е, синоќа с- Стюарт зборуваше за учениците. Jesus sent out <laughs> these disciples, Исус ги испрати учениците and they were the biggest bunch of losers you've и ever тие seen. беа, да речеме, најголемата група на губитници, ако може They, да се they, каже. they didn't have everything together. Тие не, не знаеа се, They didn't know the Bible. не ја знаеа Библијата, They, they, they weren't, you know, kind of all the character checks in place. не беа, да речеме, сите нивни карактери баш онака како But што they треба. believed that they could do something. Но тие веруваа дека може да направат нешто. You know, when you believe in people, Кога веруваш во луѓето, they rise up to the level of your expectation. Тие се подигаат на нивото на кое што ти веруваш за нив. And you know that might mean that sometimes one or two of them are going to blow it and get it wrong. Тоа не значи дека еден или двајца нема да те разочарат или да те Um, but we've already said that failure is not fatal in our church. Но, ние претходно рековме, ако некој изгреши, тоа не значи дека е крај. You know, sometimes in the church we're very unforgiving. We, we shoot our wounded. Ние понекогаш сме многу во црквата знаеме да бидеме Неопростиви. цврсти вака, да не опростуваме. Because it only takes one it only takes one mistake and we overturn years of good behavior. М, Бидејќи една грешка може да да за- да ги заборави сите добри години во минатото. And so we've got to encourage people to get it wrong and give them another chance. И така, ако некој изгреши, треба да му дадеме уште една шанса и да го охрабриме да продолжи. How many of you have got it wrong? Колку од вас има грешка? <laughs> Yeah. So we've all been given second, third, fourth, fifth chance. Така да сите има, на сите ни е дадено втора, трета шанса. And so when when people let us down and fail us and they will. Ако и така, кога луѓето ќе ни изневерат и ќе не ќе не разочараат, а тие ќе го направат тоа. We have to put our trust back in them. Треба повторно да почнеме да им веруваме. Yeah, I can't go into that. <laughs> Um, a well-structured sim, you know, I've had to forgive people for, for letting me down. Јас вика сум се справил со тоа да треба да им опростувам на луѓе, да им опростувам на луѓе кои што ми изневариле. I've had to forgive people above me in leadership. Луѓе кои што се над мене во водството. And I've had to give people below me in да leadership. да простувам на луѓе кои што се и под мене во водството. Because as much as they've let me down. Затоа што колку што тие ме разочарале. I've let other people down и јас имам некој разочаран. And so we have to develop and believe in new leaders. And so my challenge to you is next year when we come together, who's going to be at the table? Who's и за тоа треба да веруваме во лидерите и да се запрашаме предизвик за нас да мислиме кој следната година ќе седи на овој стол. Who going to believe who could be a church planter? За кој вие верувате дека може да биде? Or could be a Основач на црква, бизнисмен. Mm -hmm. Who's going to be here from Skopje? кој ќе биде тука од Скопје можеби, Who's going to be here from Veles? од Велес. You know, people who were saying, you know what, we can let, raise these people up. Луѓе за кои што можеме да кажеме, овие луѓе можат да бидат подигнати. Um, okay, number five. Oh, well, in fact, number five we've kind of taken care of. Let's go on to number six because Океј? we're going out for pizza soon. Um, <laughs> leader, listen, this is really important. Leaders are both attracted to and naturally brought forth in churches with a leadership culture. Go on, Zoki, please. Number six. Лидерите се привлечени и природно се подигаат да растат во цркви кај што има култура на подигање на лидери. In other words, when, when people see when people see a church, Kao gradina. yeah, when people see a church where leaders are released, where people are re- Кога valued, луѓето ќе видат една црква, ќе осетат на атмосферата каде што лидерите се подигнати и ослободени. People want to be part of it. Луѓето сака да бидат дел од таква црква. If people come to a church and it да. feels like it's too much work. А ако луѓето дојдат во црква и мислат, уф, ово е премногу работа, тешко. To be accepted for who you are. А тешко е да бидам прифатен за кој што сум. And, and to use your gift и да, да биде искористен мојот дар или капацитетот кој што го имам. Then they will go to another church. Тогаш тие ќе одат во друга црква. Or they will start their own church. Или ќе започнат нивна собствена. Or they won't go to any church. Или нема да одат никаде на црква. I suspect Macedonia is full of Christians. А јас верувам вика дека Македонија има многу христијани кои што не одат на црква because nobody believed in them. Затоа што никој не верувал во нив. Because when they wanted to serve, nobody would let them serve. Затоа што кога можеби сакале сакале да служат не им било дозволено. When they wanted to bring a unique contribution, nobody recognized them. И кога имаат нешто уникатно да донесат, то не било разпознаено. There are there are people who are waiting to be evangelists. Има луѓе кои се спремни да бидат евангелисти. If you will trust them in their leadership ability. И ако им го довериш тој лидерски дар, ќе бидат. Okay, we're nearly done. Okay, number seven. Mm -hmm. Leadership is comprised of character and skills. Значи лидерството е а, се состои од карактер и вештини. Okay, so there's those two aspects of it. There's character and skills and he the guy who was teaching this used an illustration of the iceberg. Ја човекот од кој кој што го ги дава овие точки, нели, тој направил една илустрација каде што нацртал а Санта Мраз. Санта Мраз. Санта Мраз. <laughs> And um, he said that, um, you know, two thirds of the iceberg is underwater, И one third вика, is above. Две третини од оваа Санта мраз е под водата, а само една третина е над. And how um, leadership is about having the character that's, that not everybody sees but's there, И така, а, лидер, водачот е Карактер се состои од карактер кој што е под водата и никој не го гледа. Но исто така и вештината која што се гледа и може да биде искористена за позивот кој што е на човекот. А ако има само вештини, а нема карактер, people will often build in their own direction. Луѓето многу често ќе се движат во своја посакувана насока. And do their own thing. И прават грешки. If it's all character but no skills, А ако има само карактер, но нема вештини, they will be safe but nothing gets done. тие ќе бидат спасени, ама ништо нема да направат. And so we need to have both. Затоа се потребни и двете, и карактер и вештини. So sometimes it's not that we don't have the character, Значи понекогаш не дека ние немаме добар карактер, but it's that we don't have the skills. но дека се нема вештината. See, sometimes you know you can you can build your character, but sometimes you need other people to give you skills. Понекогаш ти можеш да го градиш својот карактер, но ти е потребна помош од другите луѓе да ти помогнат во градењето на вештините. If I was trying to communicate with you tonight by myself, Ако јас само сам оваа вечер пробував нешто да ви кажам, this would be going very badly, ќе ова многу ме лошо ќе испаднеше. or worse than it is already. Anyway. Или уште полошо од како што веќе е. Thank you very But much. it's with it's with someone with skills that I do not have. Но бидејќи е со некој со вештини, He кој was што like- он ги нема, Yeah. е, <laughs> Let's not go to that again. <laughs> it's, it's someone who has skills who, who, who can also complement mine that we can communicate. Но некој што има вештина ми помага да се надополни недостатокот. Listen, the more you do in leadership, the more you realize your skills aren't sufficient. А Не се I'm not доволни, good не enough. се, не I'm not се good доволни. колку повеќе си во служењето, гледаш дека твоите вештини не се доволни. And that's what makes some people plateau. They don't want to learn new skills. They don't want to learn new things. И луѓето не сакаат да учат нови вештини. So your skills always have to increase. И тие треба, а треба постојано да се надополнуваат и да се надоградуваат. The bigger your church or ministry, uh, the more your skills have to increase. Mm. Колку поголема е црквата и служењето, толку повеќе вештините треба да се надоградуваат. I've had to learn things that I really have no interest in whatsoever. Јас требаше вика да научам такви работи во кои што воопшто не бев заинтересиран. Because, Например, because if Гагаца? <laughs> not Gangnam style, no, where <laughs> what is Gangnam style thing is? Where was it? <laughs> Um, because I need to be able to do it to lead my church. Бидејќи ми беше потребно за да бидам во возможност да ја водам црквата. Okay, one more thing I think and then we're done. Number nine. Девет. Yeah, right at the bottom of here, number nine. Ја. мгм. Um, what five things that distinguish leaders from other? I think this is great. Пет работи кои што се ги а, одделуваат лидерите од другите. Listen, if Ги you want, разликуваат. if you want to be a great leader in the context that you're in, this, these five are for you. Ако сакаш да бидеш одличен лидер, овие пет точки се за тебе. One is initiative. Првото е иницијатива. Uh, take some initiative. Земи иницијатива. Don't wait to be asked. Не чекај да бидеш прашан. Do something that will help people. Нешто што ќе им помогне на другите. Every leader needs other leaders who will take initiative. Секој на секој лидер му треба друг лидер кој што ќе преземе иницијатива. Second, be optimistic. Второ, биди оптимист. <laughs> oh man, optimism. We need some optimism in the church. I don't need to know why it can not be done or why it won't be done, or why it shouldn't be done, or why it was done 15 years ago. <laughs> Не мора вика се да знам зошто не можеше да се направи, зошто не се направило, зошто пред 15 години не се случило. I need to know what God could do. Јас треба да знам единствено што Бог може да направи. And so sometimes we have to find optimism in our hearts to encourage И people. понекогаш треба да, да го најдеме тој оптимизам во нашите срца за да ги охрабриме другите. And listen, there's a there- there's a skill in that because sometimes you have to, you know, it says David found strength in the Lord his God. И вика, има вештина во тоа нешто, зашто пише во Библијата дека Давид најде сила од во Бога. You know what that means? Знаете што му се значи He became optimistic. Значи дека тој стана оптимист. He decided that actually he wasn't going to die. Тој реши дека сушност нема да умре. And that his men weren't going to be robbed of everything и дека нема неговите луѓе да бидат да ограбени се. Неговите луѓе да бидат ограбени од се. But they were going to go and fix what God could do, see what God could do. Но ќе одат и ќе видат што е тоа Господ што може да ги направи да го направи. The truth is if you can be an optimistic leader, А вистината ако не можете да бидете лидери со оптимизам, then don't be a miserable leader. <laughs> Тогаш а барем не бидете мизерни лидери. You know, the Bible talks about um 12 spies who went into Canaan. Библијата зборува за 12 шпиони што отидоа земјата хананската да ја гледаат. и се вели дека 10 од нив spread a bad report. Донесоа многу лош репорт, нели? They said that was rubbish. И кажа беше за никаде. They said Moses is off his head. И рекоа рекоа Мојсе е надвор од себе, не знаеш што зборува. He can't be hearing God properly. Тој сигурно не го слуша Господ. They said we can't do it. Не можеме ние таму да влеземе. My mum used to say to me when I was a little boy, Мајка ми вика ми велеше кога бев младо момче, if you can't say anything good, ако не можеш да кажеш нешто добро, don't say anything. тогаш подобро молчи си и не збори. That is a great leadership principle. Тоа е одличен принцип за еден лидер. Honestly, if you can't say, you know, if you can't say anything good, don't say anything. На вистина ако не можете да направите да да, да кажете нешто добро, подобро не кажувајте. I mean, you know that's one of the hardest things in the world to do. Така, кој од колку многу од вас знае дека тоа е нешто многу тешко да се. Have you noticed that people who are unhappy always find somebody else to tell? Да, колку пати сте приметиле луѓето кои што се несрекни ногиат некој друг да каже за нив. Mm. You know, even as I say that, I know there's been times I've broken that rule. И Иако додека го зборувам тоа се сеќавам како и јас сум се нашол во ситуација. I've been optimistic. Не сум бил оптимист. Haven't been full of faith. Не сум имал вера. It Becomes very hard to be a leader when you feel like that. И тогаш во такви услови е многу тешко да бидеш водач. So you got to learn um, uh, optimism. Thirdly, и треба да се научиме да бидеме оптимисти. Same judgment. Треба, ја? Yeah? Judgment. Judgment. Yeah. Um, Judgment. yeah. Think. Yeah. Проценка. Проценител, здрава проценка. Come on. Stay up with me. Come on. Yes. Um, in other words, you've got to be able to think clearly about the things that are happening, the reasons why they're happening, Треба а, навистина да процениш зошто работите се случуваат и зошто што се случуваат се такви. You've got to be able to think before you act or Да, react. да размислиш пред да реагираш. If we had a bit more judgment in church, Ако ако носиме добра проценка во црквата, we wouldn't always uh, have the, the difficulties that we have. Нема секогаш да ги имаме проблемите со кои што се соочуваме. Okay, two more. A willingness to assume responsibility. Resume. Take on responsibility. A willingness. To take on. А, ah, okay. А, желба, спремност да се земе одговорност. You know, one of the things that people often say to me is I've had a great idea, pastor. Една од работите кои што луѓето многу често ми ги кажуваат на мене. I think our church should do this. Мислам дека зоки нашата црква треба да го направи тоа. And then they say, I'll leave it with you. <laughs> И ќе ми кажат, ама ти треба да го направиш. They have great ideas for other people to do work. Ти имаат одлични идеи за тоа што другите треба да направат. And usually I just go. И јас би им рекол Because, because the truth is, I don't need more ideas. Затоа што вистината е не ми требаат повеќе идеи од што ги имам. I need people who will have their own ideas and do it. но ми требаат луѓе кои што ќе ги имаат тие идеи и се спремни да ги реализираат. Leaders are willing to take on responsibility. И лидерите се луѓе кои што се спремни да носат да земат одговорност. And then finally, a willingness to help others. И желба, а, последната точка е да се помогне на другите. You've got to be willing to help others develop in their own gifts and their own Треба abilities. да да сакаме да им помагаме на другите да ги развиваат своите дарови. I think um, one of the biggest things is that um, if you help someone else to achieve what they need to achieve, Мислам дека најголемата работа е ако му помогнеш на некој да го постигне тоа што треба да го постигне. it's about that generosity and that optimism. Тоа е тој оптимизам и а, дарежливост It's, it's sowing so you can reap. This is like е нешто што значи дека ти сееш и подоцна ќе си го пожнеш. Sometimes it's you know heartbreaking when as a pastor you've raised up people over years and then you have to s- and you send them out. понекогаш на вистина срцето му може да му го скрши на некој пастор кој што инвестирал во години и тој си оди. I was with the church last week and um, from Exeter. минатата недела бил во некоја црква. A church of about 200 people. Тух со 200 луѓе. And they've planted two churches in the last year. И во последната година тие основале две нови цркви. They sent out one group of 25 а, и пуштиле од црквата група од 20 луѓе. И друга група од 50 луѓе да основаат. 75 <laughs> луѓе ги отпуштиле од црквата за една година. Because they're wanting to help people do what God's called them to do. Затоа што тие сакале да им помогнат на луѓето да го остварат тоа за кое што Бог ги повикал. we just believe that God responds to that spirit of sowing. И ние веруваме дека Бог одговара на, на таа дарежливост, на сеење во другите. And then finally tonight, and this is how I'm done. И конечно вика, Number 10 says this In order to begin building a leadership culture, You and your team have to agree on a definition of leadership. И на крај вика, за да се направи оваа култура на црквата, за која што зборуваме и сакаме да ја имаме, а, треба ти како лидер и твојот тим да се согласите за, за дефиницијата на водство. Кој што е тоа водство? What does a leader look like? Што значи каков треба да биде лидерот? For Oasis Church Macedonia. How do you know? За црквата Оаза во Македонија. You know, we've done some work on that today, haven't we? But Работевме на тоа денес на состаноците. that also has to be true in the life of your church. How do you know when Тоа треба да биде и someone's вистина functioning as a во leader? црквата на во црква во црковниот живот. Како ти знаеш дека некој на вистина функционира It како says that лидер? there are more than 6,000 published definitions of the word leadership. Има вика повеќе од 6000 дефиниции за тоа што значи да се биде водач, See, водство. I'm talking about leadership here, and some of you are thinking, well, I'm not really a leader like he is. И еве јас да речеме зборувам тука за водство и можеби некој од вас си мисли, па јас не сум баш водач како тој. Така, затоа што твојата дефиниција за лидер е различна од мојата. So one of the challenges for you Angle and the team, all of you, is to say what does a leader look like in our church? И затоа една од предизвиците за Ангел, за тебе, за црквата е што значи каков треба да биде лидерот? Што значи да се биде лидер? What does it mean they uh, they do? What does it mean they bring? What does it mean they Што носи provide? лидерот? Ка- Каква одговорност? Што донесува? Because if you don't know that, you can't reproduce them. Затоа што ако не го знаете тоа, нема да можете да ги а, да, с- да reproduce, да ги размножувате, да се размножуваат лидерите. You're not all going to look the same or be the same, but you're going to have the same principles about how you serve. Може би нема сите да бидете исти, но ќе го имате принципот на служење треба да биде ист. That's it. I'm done.